Passa, passa, já vou ver. On va donc avoir une table qui, une table bien. Soulevez d'abord, soulevez et puis. On va avoir la table là, genre. Match Matambi, match Matambi sur place. Ouais, je vous avais dit. Ça, c'est parce que. Ça, c'est pas